mun tsaya a inda sun ba suka isa kafin saudiya asira zargaya asibiti aka yi masa gwaje suka ba ta magunguna ta gaya mata ranar da za ta dawo ni malam sa'idu na ke cewa ko ku biyo mu domin jin za ta kaya gaya mata ranar da za ta dawo don amsar sakamako sannan ta sake ganin likita duk wata abubuwa da ya kamata a yi an yi mata sakamakon ya nuna mahaifarta lafiya kalau take ba ta da wata matsala wajen ɗaukan ciki kuwa asibiti ta ɗauka a kowane lokaci idan Allah ya nufa wannan dalilin sa shi ma mijin sai da suka yi masa gwaje-gwaje dan ganin ko daga gare shi matsalar take tunda matarsa ba su da matsala na su sakamakon shi ma ya fito irin nata komai nata lafiya kalau yake sun ba su shawarwari gaba ɗaya da san magunguna tare da sauraron lokacin da Allah zai kaddare su da samun ciki hankalinsu kwance suka ci gaba da gudanar da ibadarsu ba dare ba rana sannan mujibu ya so mu nema musu bizar tafiya kasar Dubai don su sakata ana gobe za su bar Saudiya zuwa Dubai da daddare suna zaune suna son shayi ni ba ta dori mu ji waya yi ta tsaya mana tafiya Dubai alhali daga gida ban ne so zuwa Dubai ba sai ku tsirwan sai ya idanu sannan ya ce yawon sakatawa za mu je Sun san Dubai tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen Larabawa da ta zamo cibiya yawon bude ido da kasuwanci da sakatawa ga turawa larabawa har da mu bakan fata kuma ƙasa ce da ke da kyau sosai ga ba ruwan wani da wani zaman lafiya ya yi dusa a ƙasar za mu je ko za su gani sai kin ji kamar ni ta zaman mu ba tsangwama ba mai sa ki kuka ko a gaya miki bakar maganar da za ta ɓata miki rai balle ki da masoyinki sai mun san soyayya ta sati biyu a ƙasar sannan za mu tafi insha Allah ba za mu koma kasar mu ba sai da tsarabar baby a mahaifarki sai mai nasu tace <laughs> Allah ya sa haka ya tabbata don ni ina jin a zuciyata da jikina kuma ina da yakini Allah ba zai wofintar da addu'ar da roƙon da muka yi ta yi masa ba dare ba rana ba tantar ma na sami ciki haka nake ji jikina sai mu ji yayi da ko sai sai da yake sa ta kura masa ido yace to ko mu ta asibiti ne tun da dare bai yi ba su duba shi don mu tabbatar wannan hakin sa na so mu dauki zan zama baba sai mu tana girgiza kai take ka bari mana ma ga asibiti a kan Dubai din sai su duba ni a Dubai sun yi mataki na ɗaya daga cikin hotel mafi shahara a ƙasar mu ji yayi haka ne don su hole su wataya tunda abin da ya kawo su kasar kenan sai ka saki bakin aljihunsa yana son ya fara wa muni da rai ta san cewa zai iya yin komai domin farin cikin ta a kwana biyu da suka yi nan da nan fatar jikin Munira ta sake yin jajir ta yi wani irin ciki wanda ta fara zargin ko don su gan ciki gare ta sai ta kan yi saurin fafutukar wannan tunanin da zuciyarta don kada gazgata hakan ya yaudari zuciyarta ta sa ran ta samu abin da bata isa ta ba kanta ba sai in Allah ya kaddara za su samu a wani yammaci suka yi shirin su za su je sayayyar yayyace tsaraba lokacin da bai fi kwanaki uku ya rage ko su koma ƙasa Najeriya ba. Zai ya a jikin mu ne ba, Yawis sai ta kawo bakar a baya ta ɗora a bisa kwalliyarta. sannan ta kawo gelen a bayan ta naɗa fuskanta zuwa kafaɗarta. Shi ma mujibin ya yi kyau cikin wani yadi dan asalin India da aka yi wa ɗinkin Goodluck aka haɗa kalar su da baki idan ka gansu, za ka ɗauka amare ne a saukan auransu da suka zo yawon shakatawa wani sako suka tsaya suka yi siyayya mai yawa yana lura da ita duk abin da za ta saya in dai na ta to guda biyu take ɗiba a kala ne kawai take bambantawa sai ta ɗauki mai haske ɗaya mai duhu har da ya ƙara ya tambaye ta da rabiya wasu yaya nan ne tace ni da ƴan uwa ta mana yace wace ce uwar ta ce tace so da mana tunda na lura ka san ka kawai ka sani sa ni ma nake zabar mana namu a don haka ne shi ga ka ci mu ko sa ko an kike ki daukar min ba kace ha bayan labe kamar ta kawai tunda na zaba domin ka a Saudiya to na duba ne suka tsone maka ido wai mai nufi yace ai zan tana kare tunda na ga kalar ta soyayyar sun fara manta ne ta wuce haɓa ta ce ni na fi kuɗin ce na manta abokin rayuwata a wallahi kai ne komai nawa Yi haƙuri abokin rayuwa, yanzu zaɓen me kake so? Ya matsa kafaɗa tamkar wani ɗan yaro. Ta yi magana cike da shagwaɓa. Ni ke za ki zaɓar ni, ko in ce ma ba na so. gaba ɗaya suka tutse dariya har ne shagon da bai san me suke cewa ba sai da ya tsaya su dariya ya ƙari yana tambayar su da turanci ko hala yawan amarci suka zo suka amsa masa cewa eh yawan amarci suka yi ya ce kai Kun za su da juna a cikin yin soyayya don Allah kada ku na soyayyar ku idan kuna haihuwa ga haka kuke yi mu kuwa larabawa idan muka haihu da juna ko ka ce ne muke ƙara san juna suka ce insha Allah ba za su daina san juna ba mu duba dudun shagon da nuna masa kayan su da ke cikin manyan ledoji irin na shagunan da zai wuce ga kayan mu za mu bari a nan za mu shiga wancan shagon idan mun dawo za mu zo mu ɗauka. ai ko ku gaya min ba idan kuka za ku dawo ku isa kayanku ba a da zai same su dan babu wanda zai taba kuma ka mutu a kasar mu idan ka aje abu da izinin Allah inda ka aje su dan za ka zo ka same su ko da an kwana ne ku je kawai babu abin da zai sami kayan ku kuma ne ba suka tafi suna mamakin al'amarin wannan ƙasa. da babu ɗan sani da ne ɗan suke ko ɗan yankan azihu saɓanin samun ƙasa. da komai ya taɓarɓare. ba tsaro ba tsari Ko na yin abin da ya ga dama tun daga na sama har zuwa na ƙasa Allah zai tsira mana da shugabanninmu da mu kanmu na ƙasa nan suka bar kayan suka tafi shagon kayan ƙaro Rudawa da ruwan ido ne samu mu ba a saba saboda ganin idonta ta ga ruwan gwalagwale da lu'ulu'u wato diamond da bai taba gani ba a idanunsa wasu mata suka iske ta a shagon suka tara da ta zaɓi ɗan kunna da sarƙa da zobe sai a warware ɓara biyu ne amma masu tsananin kyau da ban sha'awa aka auna mata kuɗin su ya tashi akan hamsin. ta sake cewa ɗauko mata wani seti wanda kuɗin sa zai yi daidai da wannan amma dai ba kallon su ɗaya ba an tafi ɗauko mata sai jibi ya kalle ta yace wanda suka ce a ɗauko kuma wai sai murmushi ta ce na san mata ne suwai ba ta dan ɗaura fuska yace ki ta su bar shi don wallahi ba zan tsaya ba ai na ga miki gogo ta matsa sai na sa mata kala biyu a kwata irin wannan dan duba ɗin da wani dan Saudiya amma ai ce ban saya miki ba shine ke yanzu za ki ce in ƙara siya mata mara ma in ƙara miki wani daga na biyu kamar yadda na saya mata biyu amma wallahi ba zan siya mata ba ta tabarwaɗe masa har da ɗan kukanta irin na yaron da ke ƙaramin son abu yana so sai an siya masa ka ba abokin rayuwa na don Allah ka siya mata nan sun fi design masu kyau kuma ni ma ina da wani ko kin ga yanzu idan na siya miki wannan kowa na ta bibbi kenan duk inda ta bullo mata ya ce ya siya na suwai ban dole ta kale shi biya kuɗin nata kawai tunda ta san ya ci ta gaskiya suka yi ta ji ta mai da shi masaukin su da suna zaune suna cin abinci Yana kiran Isa kanin muji yana ganin kiran ya san gogo ke son magana da shi kuma ba zai wuce akan soyayya ba dan da ya kira ta da safe ta ce masa ba ta jin daɗi Wakilar ciwon ya yi tsanani ne don amaryan ke gano lallai ba ta da lafiya. Yana ɗaga waya ya ji Isa na masa sallama. Ya amsa ta da tambayar ta komai lafiya ko tun daga da Isa ɗin suna gidansa a Gombe. Tun ranar da suka baro Najeriya. A cewar gwaggon ba zai yiwu a bar su bai ta kaɗai ba sai wata yarinya da hajjar da ta kawo ta ta zama gara ita ma ta zo su zauna tare sannan Isa ma ya zo don gida ba namiji akwai matsala ta nika agogo wayar yana cewa "Bago ku yi magana?" Tana amsa bata amsa gaisuwar da yake mata ba sai cewa ta wai mutubu wannan wani irin ganin likita ne kun yi kusan sati hudu a Saudiya dole sai kun yi aikin hajji za ku dawo da gaya musu su wata Dubai ba sai ya ce nan da kwana uku za mu dawo insha Allah kun san gari ba kusa ba gara mu gama komai sannan mu dawo har insha Allah muna sa ran an dace ko da irin dawakin da muka yi a Ka'aba muna cewa Allah kukanmu sannan ga ƙwararrun likitoci sun duba mu sun ce dukkan babu mai matsalar rashin haihuwa a cikin mu shi ne bai yi ba yanzu su yasu yan dawowa gida kawai muke yi gwaggwata ce kan bukata ta biya a gurinka addu'a ka ta karbu ga so ya bana dauke da cikin kadan sati bakwai Ya zo muka je asibiti in so samu ne gobe ka dawo don wannan abin farin ciki ya sa ce kana kusa a yi farin ciki tare da kai ka zo ka taya ta jinya don ba su da lafiya sun ce gobe mu koma idan amana ta ce yi bai tsaya ba za su kwantar da ita wai farin ciki to amma suna ƙarin tausayawa mu ne ba shi in san samun sa a ce mu ne ban ce da ciki ba so da ba to ba ku yadda zai yi da tsarin Allah amma yana mata addu'ar ita ma Allah ya ba ta ya gogo Allah ya sauke dan kira ta wayarta in yi mata sani sannan duk abin da kuke bukata dangane da asibiti da isa nan zai je banki ya ciro muku kuɗi sai ku amfani da su ya kasa wayar tana duban mu ne ba ta ga su cewa waye ba na lafiya kace suwai bace wai har sun je asibiti an ce tana dauke da ciki na sati bakwai ta riko hannuwansa tana mai cika da murna ta ce kai alhamdulillah ai wannan zance ya wuce abinda muke nema ne Allah ya amsa addu'ar mu Tun ba mu dawo ba ya ba mu ah ai wannan cikin tamkar a jikina yake jin murnar samun shi tunda ni za a haifa wa debo wallahi ko ni ban samu ba idan sai ba ta haifo maka tamkar yake ce na samu tunda abin da za ta haifa sunan mu da kirarin ta miji ya ji kun nata Jikin maji ba ta sanyi ta ƙara jin tausayin mu ni ba a ranta sam babu kishi ko baƙin ciki ita Allah bai ba ta haihuwa ba ya ba ƴan uwarta sai ma mun na ɗauki take yi za a haifa mata tun da dama ya yi alƙawarin So ba ta abin da suya ban ta haifa ita ta rike inda Allah ya kaddara ta riga ta haihuwa kuma mana da farin cikin ta har zuci ta tsakanin ta da Allah hakan halinta ne ya riga ya sani in ta a ya kira layin suya ban tana ɗauka sai masa magana cikin sanyin murya dan sabi ki saka masa kukan ki sisila saboda ta mutu ya dawo yace na kin naki gogo ta ga min sun ce kiki ne to Allah ya baki lafiya ko ki dinga daurewa kina son abinci saboda abin da ke cikin ki kuma son abincin koyaya ne zai rage miki wahalar ciwo ya baki kuzari sosai kina ji na eh ina jin ka zan yi kokari amma idan na ci amai nake yi ko ruwa na sha ko na yi amai yake haka nan za ki dinga daurewa ba an tunki za ta gaishe ta da jiki da ni da mu ni ba waya ita ta so mu gaida su ba ta kara da cewa sai muka ji abin farin ciki to Allah ya albarkaci abin da za a haife Ke kuma Allah ya baki lafiya ki dare ki dinga cin abinci dan a haifo mana bebin mu idan ka haifo mana an kutulu na za mu yarda ba na kai ki daure ki dinga cin abinci da yawa mhm. kawai ta ce saboda ba haka ta so mu ni ban ta aisha al'amarin cikin ba ita kam kawai ta zo gidan a baya a ce mu ni ba ta riga ta samun ciki ita kuma ba ta da shi tana jin ranar ta ta kusan haɗuwar zuciya saboda bakin ciki amma ita so shi Mona ma take yi wata za ta haifa wa mijinta da Allah ya saba shi su na bane dama gwagwata ce halinta ne ba ka taɓa ganin ɓacin ranta akan abin alkhairin wani tariya duniyancin. tamkar tsohuwar mai zaman kanta babu wani armashi a kalamar da take wa muni ba sai sa muni ban ta da tsakirar tasu tun da ta lura tamkar ta a wasu wajen ne ba ta san surutu a ta take amsa mata mijin tasu ya yi ɗan daga inda yake zaune ta zawa kusa da muni ba ya zauna ya kama yi mata magana cikin kulawa da tausayawa a tsaye yi da kiyo kullum addu'ata da fata na in ga na fara haihuwa da ke sai ga Allah bai nufa ce za ki fara haifa min a'a ba wacin ki ce za ki fara haifa min sai ki ɗauka kan a matsayin wani iko ne na Allah da mutum bai isa canza shi ba amma kamar yadda na yi miki alkawari idan su ba ta haihu na ba ki abin da ta haifa dukiya da lahira ita ma zan gaya mata ko na mata kafin ta haihu to abin da za ta haifa naki ne hawaye ne ya so mazarya a kuma tun ba ta soma magana wallahi ni ba na kai ce ko in nuna damuwa ta akan suwai ba ta haihu ni ban haihu ba tunda na san ba wai Allah ya manta da ni bane yana sanar da ni to dan ce sun nuna masa garatan hakuri na da gazawar hakuri na alhalin ba sai hikimar sa ta hana ni haihuwar da yi ba ko ba tilasta sawa ce ba za ka yi ba Sai ta bani dan da za ta haifa ka da abin cikin hikima dan ba dole bane su gwagwasu su yarda Yare in ma za ka bani to ne abin cikin hikima babu maganar tilastawa yara kwana suka yi suna sanar lafiyar zuciyarta cikin tausayawa da daddaɗan kalamai duk da ba wai ta damu bane amma shi sai abin yana ba su tausayi kuma hakan da ke yi ya ƙara masa ƙaunarta tare da wani matsayi mai girma a zuciyarsa tun da kasarsa lafiya sun tarar jikin Suwaiban ya ɗan yi sauki har tana ɗan iya cin abinci amma ba da yawa ba sannan ba kowane abinci take ci ba Tara ne sosai ta yi fari duk da ba fara bace da ka ganta ka ga mai shigar ciki sai zuba ta gaba take yi tunda iyaye sun yaye ta ga goggo ga hajiyarta ita ma ta ga duniya kasancewar abin nema ya samu matar farko ta haifi jaki jira kawai suke mu ya dawo su ga irin munar da zai yi tunda neman haihuwa yake ido ke bai samu ba ga nan ma har wata ƙasa suka tafi don maganin neman haihuwa sai gashi wadda ta zo kwana kwanan nan ita ce Allah ya ba wanda ta dade din bai ka ba wannan da ya nuna ba yabo ba fallasa su kansu abin ya dare musu kai kuma ya ba su mamaki to amma fa ya nuna damuwarsa akan ramar da ya tarar tari don zama suka yi suka tasa ta gaba shi da muniba har ban ta kawo shawarwari ya kamata a koma da ita asibiti ko akwai wani abu da za su yi mata tunda har yanzu tana ama kuma ba ta son abinci sosai kamar da ma jiranta gwaggwa take yi tana gama maganar kai suwai ba asibiti gwaggwa ta dira mata mun asibitin da za a kai ta amin ta babu abin da suka tsunana mata sai da muka dawo gida aka yi mata jitsa-jitsa sannan ne ta fara samun sauki babu da za a kai ta shi fa ai sai a hankali ake samun ta cuta ce ke shiga farar daya tun da gwagwa ta ce haka ba bata sake magana kai ce ba asibiti ba daddare ba tana shirin bacci ya shigo yake na mata sai da sai gwagwa ta ce tun da ya dawo sai ya amsa su jinyar da suke yi ya dinga kwana da shi ba ba ta ce ai ya zama dole dinga kwana da ita Tunda da ba su da lafiya to gwagwa sai na yi kokarin ba za a bar mana tsofaffi da jinya ba ta mayar da abin wasa saboda ta lura ya shiga damuwa akan wannan tsari da suka gosa ka shirya su a nufin su zai yi ta kwana gurin su ba har sai ta wanke ita kuma mu ba. ta yi alƙawarin za ta nuna damuwan komai akan haka ba in dai dan su kware ta suka yi to ba za ta nuna an kware ta din ba za ta dusa a duk da suke so tun daga ranar sai kasance muni ba ta da rabon kwana a gidan da ke da kwanan duka amma jirki muni ba ke yi tsakaninta da ciwo da mijinta tare da rana dare na yi sai ya wuce ɗakin da Shoba ta tashi a majalin farfashi sai in ka ga ya dawo daga ofis amma da zarar za ta da safe za ta yi wanka ta yi kwalliya ta fito ɗakin goggo ta da hajiyarta da gwaggon. su ta hira har tsakar dariya zaka ji tana yi ita dai muniba ta kawo idanu ta zuba musu kai daga iya gudun ruwan su tunda duk wani lambo da kissa su suke koya mata yadda za ta yi ga sunan kuma sun sami sa'a a kansa tunda har ya biya musu ina danna haƙƙin muniba ba tare da damuwarsa ba ita kuma ta dukufa kaiwa Allah kukanta akan wannan duniya da mulkin mallaka da ake yi mata babu halin ta yi magana a wata safiya sun so bayan matsa mata suka shirya da hajjiyar tata da goggo su ne ɗan rakiya zuwa asibiti mijin ne zai kai su sun zo an duba ta aka rubuta magunguna sai ya dawo da su gida yace idan ya fito zai sayo magani ya bayar a kai musu tana shiga ya wuce ɗakin muni da ya iske ta ta yi wanka ta saka kaya tana tsaye gaban madubi tana zuwa ɗaurin falladinta yana shigowa ta so tambayarsa na kun dawo ne san ban ji tsayuwar mota ba na mai cikin yace ga tattan ta ji sarki nan bone kawai ki kare ta likita ya ga mata ta dinga motsa jikinta tace kai abokin rayuwa wani irin lambo Don da cikin ba a jikin ka ba da mun ga irin naka lambo ya kwasa da dariya nan da suka ci gaba da hirarrakin su da raha wacce da kagan su kasan sun dade ba su haɗu ba kan suka ji bubbuga kofa Ya sauri ya tashi ce mu ba sun ki duba in duba gogo ki so mata ban shigo ba za ta yi magana ta ɗaga mata hannu alama ta yi shiru ta bar magana ta tafi da sauri ta shiru ɗan kwanonta ta daura sannan ta je ta buɗe ƙofar falon. Ina kuwa gogon ta gani tsaye ta yi ni ban ta ce mujibi yana ne? muna nan muna jiran shi ya zo ya je wa wasu ba magunguna ya sanya mu Mani ban ta ce da suko ba ni ban ma san kun dawo ba sannan ku ya mai jikin dan gogo ya tsatsu ta amsa a dakile da sauki ta juya ta koma tana sababi to ina shiga? da mutan sa a waje daki sa kuma a kulle ita da muni ba Wata ce komai ba ta biyo da gwaggon zuwa dakin ta sai ta duba jikin su ba tun da dama nan ne dakin jinyar ta kuma ne ta dawo ta zo ta zauna a gefen gado da yake kwance kuma kadan abinsa ta dube shi ta ce ilgo kana neman ka a sirrin ka suke ka siyo wasu da magani shine ka zo nan ka kwanta dan Allah ka tashi ka tafi kada ka jawo mini laifi ni babu ruwa na Kanta na jikin Allah gado tana kallon ta har ta ba maganar ta nan yake ki je ki rufe kofar falon ki da ki ki zo ga miki matsalar da nake fuskanta a ɗan kwanakin nan mani bai su da sauri ta kulle ta dawo ta zo ta na kusa da shi tana cewa wata irin matsala ce ta ko ka shiga da har ka ka gaya mini tun tun sai yanzu ne za ka gaya mini majiyar dariya ya ce abokin rayuwata wallahi kwanan biyu ba na iya bacci ni ke nan jinya ya janyo zan kwanta sai ta fara nuna min ciwo kan yana mun ciwo ta rasa inda zan sa kaina ke mace za ki gani na dan kwanta ne bacci a nan take haba abokin rayuwa kai kwanciyarka na an ɗakin ka ne kuma gidanka ne mallakin ka ne don haka kai babu wanda zai dame ka sai da yayi baccin sa mai isanka sannan ya tashi ya shiga bayan ta yi wanka ya shiga wankan ne kafin ya fito ya har ta gama gyaran gadonta yana fitowa ya dubeta. ne nemi shi ya ce, "Ina ga miki, na gama baccin ne, ni ina nan har yamma." sannan zan fita. Samaraya samarya, to Allah ka haƙuri ka zo ka siyo ce da magani. Ta ɗan kalla ido ce, Na ciwon a ta dawo min na rashin bacci da bana yi, amma yana warke garo tunda na samu na yi bacci. Zan je in sami gogo, wallahi ba zai yiwu in ci gaba da kwana ɗakin ciyarwa ba. Ta hana ni bacci. So ta gani da sifiyanta da kisanta yake tashi ba wani ciwon da ke damunta ta dinga wani kwayo mun na mun ciwo ciwon ka ciwon ciki zaka ce kanta aka fara yin ciki ba ba zan iya ba wallahi bayan dukkan yani in bana na haka take kan kwalliyanta ta wuce ɗakin gurgufi ta gulmanta suna hira da kinsu ni ba zai yi ba muni ba ta rike haɓa su da mamaki ya aka yi san abin da ke faruwa ta ce. kai amma mutane da sa'idin suke yanzu wa ya ga muka wannan magana yace ina ruwanki da wanda ya gaya mini tunda ke kin gaya mini ana yi mini haɗinki kin yi gum da bakinki tace ni babu ruwa na. yanzu dai kada ka tiddo maganar nan don cewa ya ce ni na faɗa alhalin ba ni ba ce kawai ka bar magana ya amsa makullin kofar ya buɗe ya suke ta baya. da zagaya ya shiga motarsa ya kaza ya suke a gidan a daidai lokacin ya ta daga labule tana kallon fitowarsa duk da mamaki sannan ta biya tana duban Hajiya ce. tace Zubiyarin nan a ce yana cikin gidan nan amma da na tambayi matarsa ce bai shigo ɗakin ta ba lalle yarinyar nan munafuka ce sai na yi maganin ta Hajiya ya ta mai mashin ta kai shi tace han ai yarinyar nan sai sun ta sun mata tsaye nan na nuna ta kama min ta dan hannu kuma ta ra'ayi a gidan nan sai da amincewarta gwagwata ta yi kwafa ce. sai na tashi tsaye ko kuma mun tashi tsaye a abin da ya sace ni shine ne zai sace ki tunda idan ta mallake mujibu tana juya da yanta ke so kin san so ba za ta kai labari a gidan nan ba ni ma rasa irin wannan yarinya wato da na hana su kwana a ɗakin ta shi ne yazo da rana yazo ya kwanciya su ko nan ne zai zo ya same ni tun da har ban isa in ga ni ke zuba kana almiri zai dawo ya same ni in ban da ta su darajar soyayya ba kada in kware ta da na sa tsiddugu ya mun aiki a kansu ajiya hariya ta ce a a a a kana zuwa ga kuran sa ba dai amma an za mu iya sa yi mana an maka daga ranar zafin zaɗa ma'ana sai mu ga an kunya kuma jina ganin aminiya gwaggwatar dariya ta ce ai kuwa haka za a yi aminiya an mu tuwa da mu miyar mamin sa ba Balle shi to sai ba yanzu za a yi ba sai san ba ta da kwanan girki to bari idan ta so ma kwanan girki sai ni mata lalata yar tsiran ba suka ta da dariya suka tafa ita kam sai ban tana kwance tana jin tuddun iyayen nata wanda hakan da suka shirya yi mata daɗi dama kishi na tana kurkusanta tunda ta ji sun ce za su ga ɗakin mu ne ba domin ita ba ta son ta dinga ganin sa'a da muni ba ita a san samu ta so a ce mujibi ita kadai ta mallake su. na su gwani ne wurin iya soyayya ya iya tsirewar mace domin mantar da ita duk wani wahalar rayuwa ta ga dogon tsaki ta yi juri saboda ta kai sun mujibi ya ga tsakin muni ba a nan da suka gama tufka da warwayan su mujibi kan da rufe da barin gidan bauda da da ledar magungunan da ya ce da su go ɗakin kogo sai ya iske ita kaɗai ce ba da zai suna san ɗakin ba ko an kar maganin ba ta yi ba ta rufe shi da faɗa wato ka mai da mu haka tafi kana ji na je ɗakin mu ne ba neman ka ashe kana ciki kai bulun bukun har tana iya fitowa da wani bakinta a wurin ma kana to bari ma na je na gamta wallahi sai ta sani in ita ta mai da ni a bakin komai ba sai ma sai ta jiya tata to ka kyauta tunda kai wanda ranka ke so in ka bata na waran ya na kusa da gwaggwan tana cewa wani ma na ci sai a gidan nan to ai ni na fita tunda nayi bako a waje ina shigowa na shiga mota na shiga siyo maganin ita muni ba ma bata san na dawo ba san kika je nema na Ka ji kai tun na je mana Ana na dauka kana son ashe ba ƙarya ta min ba sai ka dauki maganin ka kai da tana daki har ya sai ya dawo ya zauna ya ce yau gogo dama ina son yi wata magana ba tare da ta kalle shi ba ta ce ina jin ka da rage murya gani ne tunda suwar ban ta sami kai kuma ga hajjarsa zan dinga yin kwana duk biyun da nake yi a ɗakin kowace su gobe ta zaka kai ta ce yau kun mutu ban ta wanke ina ta zan nan ciwon na ta ta har muka je asibiti yau za zaka kawo min wata tsarfa ko kuwa ita ni ban ta ce ba ta yarda ba yace mace ce haka ba ni ne dai na ga hakan saboda gaskiya an shiga haƙƙinka ina tsoron kada Allah ya kama ni da laifin na ta ka kace fa mana abin zalunci nan. ina ce da yadda aka tattar da abin nan amma yanzu don munafunci ka ce ana zaluntar ta ko shi kenan ka je kai ta kwana a ɗakin nata mun sa ido mu ga abin da kwanan da take so zai tsina na mata bakin ciki ne sai ya kashe ta ita ta hana kanta haihuwa wata ta zo ta samu kuma bata isa ta hana ba sai na rike ɗanka na yi masa rawa a gidan nan yace gogo addu'a zani kuma Allah ya baka da rashin haihuwa wannan ba daga gare ka bane daga Allah ne kuma insha Allah zai baka mun yi ba ai duniya da lahira da kamata su san wani fiye da ita ba to mai sauraro ga wasu ai da juna biyu tana ta saba da balan lafi ba ta rairaya ga hajiyarta ga gogorayin na ta tarerayarta domin ta samu musu abin da suke so a cikin littafin nan mai suna wata kusa ni ma zubar na ke cewa da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.